السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون في الأحكام قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن أخرجه البخاري ومسلم المؤلف رحمه الله أما مليزة كتاب شاكي نا حديث ذا أحكام الحدود مماليزة كتاب شاكي نا مسألة الحدود حد نا أميانزنا حد الزنا حد الزنا يولي زاني أم بيقوان با نمحصن yani amewahi kutangulia kuoa na akajua wanawake alioa na akazoea mwanamke mtu kama huyo muhsan ndio tunamzungumza hadithi hii ya leo Uislamu ni dini imekuja kuhifadhi hurumati za muislamu mwingine lidhalika anayevunja herdhi ya mtu huwekwa hadi akafanya uzinifu ili kuvunja heshima ya mtu kwa hivyo ikawekwa hadi akiwa ashawahi kuoa atapigwa mawe rajm mpaka afya ikiwa hajatangulia kuoa atachapwa mboko mia moja na ikiwa mwanamume atatolewa ule mji wake mwaka mzima ikiwa mwanamume atatolewa mji mwaka mzima hana ruhusa ya kurudi kwao hizi hadi zimewekwa ili kuhifadhi na kuchunga na kuheshimu heshima za watu na vile vile atakaye kuvunja hurma ya mali akachukua mali ya mtu akawekwa hadi ya kukatwa mkono ya sarika ya wizi kukatwa mkono wa hakadha zote hizi zimewekwa hizi hadi kuhifadhi mali na hishma za Waislamu na yule atakaye kuzungumza hishma ya mtu akatusi akashindwa kuleta ushahidi uwekwa hadi ya qadhf wekewa hadi ya qadhf uchapo mboko 80 kwa sababu ya kuzungumza kwamba mtu amefanya fahisha na ameshindwa kuleta mashahidi wanne uchafu wa mboko kwa sababu ya kuhifadhi heshima ya mtu sizungumzwe tu ovyo ovyo asema rahimahullah an Jabir ibn Abdullah al-Ansari pokea Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari radiyallahu anhuma yeye na babake walikuwa masahaba asema anna rajulan min aslam asema mtu mmoja kutoka kwenye kabila la aslam jina lake aitwa Ma'iz jina lake aitwa Ma'iz al-Aslami radhiyallahu anhu huwa sahaba ata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam فحدثه ناني معز معز بن مالك الأسلم فحدثه أكموانبيا متومي صلى الله عليه وسلم أنه زنا قنبيه amazing mhadithia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye amezini فشهد على نفسه أربع شهادات فشهد يعني فأقر akakiri mtu kujishuhudia nafsi yake huwa ni kukiri akakiri kwamba yeye amefanya fahisha mara nne akakiri kwamba yeye amefanya zina mara nne na imekuja riwaya nyingine kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam huyu bwana Umaiz radhiallahu anhu alipomwambia mtume kwamba amefanya tendo hilo mtume alipanyongo alimgeukia hakumwangalia kwa sababu hakupenda maneno hayo mahali na masahaba wako yani angejistiri nafsi yake لذلك ما عز البسمة فيلم تمس السلام قم بإرجع واستغفر الله وتب نندا كتبية ليش استغفار بين ملاك وتبية نندا زاكو حسيكية كجتنا يا نونا تكاك طهريش توبا شتبية أسمى شتبية لكن تك حد تومي صلى الله عليه وسلم مرابيلي أو قبل كم مريز مرابيلي أكوان بيا مصحابة hebu akauliza swala abihi junun abihi junun huyu bwana kidogo ana wazimu maana yani watu wameshtuka huwezi kuja msikitini mtume amekaa na masahaba ukasema wewe mfanya hivi yani si dasturi si kawaida mtume alishtuka mtu kushuhudia nafsi yake amefanya namna hiyo mbele za watu si jambo dogo ndio mtume akasema hebu mwangalieni pengine akili yake hayuko ana wazimu akaambiwa ah, mzima hana wazimu akauliza swali ya pili ashariba khamra amekunwa khamri maana akili haiko kama amelewa tu mwacheni mpaka ulevi mtoki akaenda mmoja akamnukanuka akamwambia ah, hana harufu ya khamri mzima huyo na akili yake mtume akamrudisha mara ya pili akamwambia irja nenda tu katubie hakusikia akaja tena mara ya tatu akakiri ya rasulullah asabtu haddan fatahhirni mimi nimeparaga haddi nitohirishe mtume akamnyamazia akamwambia tena mara nne inni asabtu haddan fatahhirni kwamba yeye ameparaga hiyo fahisha atahirishwe alipokiri mara nne خلاص mtume صلى الله عليه وسلم akaona خلاص هو huyo atakahadi maana nimemshauri aende atubie hakuona raha mwenyewe أو هكونا utulivu إلى imani yake bado yamchoma ataka kusafishwa hapa hapa kabla ya kukutana na Allah bas alipoona hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam kama mwenyewe ana hamu ataka kusafishwa fa amara bihi akamwamrisha akaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam farujima apigwe mawe mpaka afe akaamrisha apigwe mawe mpaka afe imekuja kwenye riwaya nyingine ya Muslim kwamba kipindi alipopigwa mawe mawe yalimlemea akakimbia yale mawe manake yamemlemea sasa <clears throat> akakimbia na jamaa amfukuza nyuma na mpiga tena mawe maana alikuwa mpaka afe na yeye mikimbia mpaka akapishana na sahaba mmoja amebeba mfupa kitaya cha ngamia cha chini hiki kitaya cha ngamia cha chini kikikauka ule mfupa wake huwa mgumu alipompita akampiga nao ndio huo mfupa ukamuua huo mfupa ndio ukamuua na mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezewa akawalaumu masahaba akawaambia hala taraktumuhu fayatuba wa yatuba Allah alayhi madamu mawe yamemlemea amekimbia si mungemwacha tu kwa nini umemfukuza mpaka mkamuua yani haina haja madamu mawe yamemlemea akakimbia ina maana shatubia khalas kwa hivyo akawaambia mara nyingine yani mkifanya hivyo mwacheni amekimbia mawe amemlemea huenda huyo akatubia msimlazimishe yani kumpiga mpaka mkamlemea mawe akamuua kwa hivyo hii inaonyesha wazi kwamba alibra malengo si lazima mtu afi malengo yani uislamu haukusudii kuua bidhati la al-asl mtu hambiwa nenda katubie hasikia hambiwa tena nenda katubie ikiwa mwenyewe ha, ha, hana utulivu mpaka tahirishwa tatahirishwa bila shak lakini al-asl mtu akifanya maasi na Mola wake hutubia tu akajirakibisha haina haja kuja kujifedhehi kusema amefanya fahisha fulani amefanya uchafu fulani atahirishwe Uislamu haulingani jambo hilo lakini alokuja mbele ya kadhi akakiri hayo shore yake atasimamishiwa hadi pale ni yajibu sasa kadhi msimamishie hadi kwa sababu mimi nitaka mwenyewe kama alikuwa haitaki alikuwa kae nyumbani tu atubie basi Allah angemsamehe lakini alipojileta mbele ya kadhi akashuhudia amefanya dhambi la had basi ajue atasimamishiwa had wala hatarudishwa kwa hiyo hiyo ndio muktadha wa hii hadithi ya Ma'iz bin Abdullah ibn Malik al-Aslami radiyallahu anhu wa ardhah asema mwisho wa kana qad ahsana na alikuwa ashawahi kuoa ndio maana akapigwa mawe mpaka kufa kwa sababu ambaye ashawahi kuoa akakaa na mwanamke akamjua kisha akarudi akaenda akafanya fahisha huwa bila shaka e, <clears throat> hupigwa mawe na ulama wamekhtalifiana je ni mujarrad aqd ukifanya tu aqd yatosha kwamba apigwe mawe au mpaka baada ya akda afanye na dukhul aingie kwa mwanamke amuone mjue wengi wanasema hivyo wengi katika ulama wanasema haitoshi tu akd haitoshi tu akd baada ya kufanya akd msikitini au mahali popote pa kufanya akd ni mpaka aende aingie kwa mwanamke amjue kwa sababu mtu akishakumjua mwanamke huwa uhisi uchungu akija atajua uchungu wa mke ndo akienda kifanyia mtu ata, atajua ule mtu huwa yuhisi vipi uchungu ndo maana akaekewa mawe lakini ambaye hajajua uchungu wa mke ameoa tu akataliki bila kuingia ndani ulama wengine wasema huyu pia yumo kwenye mawe madamu ameoa la angetaka kufanya jimaa mwenyewe angefanya lakini mwenyewe hakutaka na baadhi ya ulama jumhur wanaona la, la budda amsibu mwanamke hata kama mara moja la budda alale naye hata kama mara moja ajue ule mwanamke thumma baada dhalika kenda kifanya takuwa huyu sasa ni mtu mwenyewe anataka uchafu khilaf maarufi hadha nam في هذا الحديث فوائد في حديث مبيبة فوائد أولا فايدة كوانزا الحديث دليل على أنه يثبت الزنا بالإقرار أربع مرات hadithi ni dalili kwamba hukumu ya kuzini huthubutu kwa mtu kukiri nafsi yake amefanya mara nne yani haitoshi mara moja na hii ni khilaf maruf baadhi ya ulama wanasema akikiri mara moja tu inatosha na baadhi ya ulama wanasema ni mpaka akiri mara nne kama maiz hapa mtume alimwambia akiri mara nne alimwacha akakiri nafsi yake kwamba amefanya mara nne hii khilaf maarufu fil fiqh baadhi ulama wakasema lazima mara nne bidalil mtume alimfanya akakiri nafsi yake mara nne lakini hawa waliosema mara moja inatosha wakajibu wakasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam vile maiz alivyofanya kulikuwa kuna kama ishara kuonesha hako kawaida ndio maana akamwambia kweli akakiri tena mara ya pili alitaka mpaka akasema aangaliwe kwamba ana wazimu aangaliwe kama amelewa yani si kitu cha kawaida kwa hivyo kule kumkariria mara nne kulikuja kwa sababu ule mtu tayari alikuwa ameonyesha ishara hako kawaida ndio maana mtu inabidi ahakikishe mara nne lakini lao angalikuwa ni mtu amjua razini ako sawa hali yake kutoka na mwanzo basi angekubali tu mara moja ala kulli hal ni masala khilafia lakini al-aula والafdal kwenye maqamu alhudud ni afanye akiri mara nne alaula walahwat wa dar'an lishubha na kutoa shaka maana hadi kisimamishwa hakufai shaka shaka kwa hivyo bora ni alazimishwe kukiri mara nne akakiri mara ya kwanza kwamba amefanya akakiri mara pili kwamba amefanya akakiri mara tatu na mara nne hapo tutamsimamishia had hadha alqaul aqwa min hayth الدليل au arba shuhud kama mtu mwenyewe hakukiri mara nne basi ataombwa alete mashahidi wanne yule alikuja kusema kwamba fulani amezini atatozwa ushahidi mashahidi wanne na ulama wasema hakujulikanwi hata kesi moja ya zina kutoka zamani mpaka leo iliyothubutu kwa ushahidi haijulikani kesi zote za zinaa zimethubutu kwa mtu kukiri mwenyewe wakati wa mtumi kesi zote ya maiz ya ule mraa ghamidia wale mayahudi wawili wa ghairi dhalik yani kesi nyingi zilo dhihiri za kusimamishwa hadi za zina ni mtu mwenyewe amekiri amekiri kwamba amefanya kwa sababu ushahidi wa watu wanne ni ngumu sana kupatikana hali hii yani mtu amwone mtu uzini anatukua shahidi wa kwanza muoneshe wa pili wa tatu wa nne sahabun jiddan kupatikana hiyo hali na hii ni hikma ya dini kwamba imeweka vikwazo namna hii ili watu waate kupakurana na kufanyiana ujasusi ule mwana ah nimeona fulani na fulani waingia hapa mewaona sasa ya kuhusu nini wewe mewaona aishu staghil bi shughlik sasa wewe ukishakuona fulani na fulani ameingia kwenye chumba ndo ndo katafute watu walete saab jiddan ukishakupata hawa watu wanne wataka ukukubali kuja kuona aweza kuwa na tendo limemalizika ukienda ukawakambulia patupu yakun safi wa Uislamu umeweka zikwazo kama hizi tayari ili watu wasipakurane wasianze kutafutana ndo muone ndo hakuna tabia hizi za ku, kuonesha mambo ya fadhiha na, na izara mayajuz hadha التفتيش في أمور الناس ndiyo umemwona fulani na fulani na mwanamke ambaye hamuhusu amekwenda mahali enda kawa nasihi baadaye kimpata mnasih lakini utaweza kufanya hivyo ushuhudishe watu wanne ndio msimamishe hadhi ni ngumu sana kwa sababu ulama wameka masharti masharti ukiyasoma utastaajabu masharti ya ushahidi kwanza wae wanne sharti ya pili an yattahida kalamuhum maneno yao katika kushuhudia yafanane wote wanne yaweko sawa sawa fil waqti wakati waloona lile tendo huyu kama ameona saa nne kamili ule akisema mimi niliona saa nne na dakika tano hautukuli ushahidi lazima wote wanne waone saa nne kamili wote fil wakt nafsi wal makan na ile sehemu walioona wote iwe ni ile ile sio kwanza sema ah mimi niliona yule kitanda wa pili sema mimi niliona tini kwenye simiti wa pili watatu ah, wote wasema ameona mahali pale pale wasifa sharti ya tatu ni ile sifa nimeona kabisa tendo lenyewe kama hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza kwenye Abi Daud wa ghairi an yara almil fil mikhal kapiga mfano huo mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama uti wa wanda uone kwenye nyumba yake ule uti wa wanda unapotiwa kwenye kitupa uone hivyo ni ngumu sana ngumu sana wewe tu uweza kusema ah nimemwona mwanamume juu ya mwanamke basi lakini huwezi kuona dhakar imeingia ndani ya farji abadan huwezi kwa hivyo haya masharti yamewekwa na hayamkiniki kupatikana sababu nini kusitiri heshima za watu na mambo ya fedheha kustiriwa yasienezwe hata kama wamefanya kweli ndio ukatukue ukaeneze hada ma إشاعة الفاحشة في المجتمع آه فلانا ah fulani ameonekana na fulani fulani ameonekana na fulani utapata faida gani ukifanya hivyo ما يجوز هذا التفتيش والتنقيب في أحوال الناس في أمور الناس ndio mtu amefanya maasi au umemshuku ameingia mahali na mwanamke baadaye mwite bwana jana nimekuona ukifa ukiingia mahali na msichana kadhaa mayajuzi haramu kukaa faragha usimwambie umezini mwambie ni haramu kukaa faragha na mwanamke na wewe umekaa faragha huu naye mithla hadhi umur kwa hivyo nani aweza kutukua mashahidi wanne waone kwa wakati mmoja kwa dakika moja ngumu sana lidhalika ndo hakuna kesi hata moja mpaka sahihi ilinukuliwa kwamba umethubutu zina kwa ushahidi ni ngumu kwa hivyo zikwazo zimewekwa kwa kusudi hizi ili watu kuwata kuchunguzana na kufanyiana ujasusi na kupakurana mambo yao ya ndani naam kwa hivyo hizo ndo shurutu za ushahidi wa zina ni ngumu sana thalithan au thaniyan faida ya pili وفيه أن من تزوج وعرف النساء فإنه يرجم alooa kisha akamjua mwanamke yani akakaa naye faragha akafanya dukhul aka, yani akamsibu hata kama mara moja akajua mwanamke hali yake na akajua ladha ya jimaa huyu akija akafanya zina fa innahu yurjam huyu hupigwa mawe mpaka kufa kwa sababu ashaoa na ashaona ladha ya jimaa ashajua idhan akenda akitafuta kwingine mengine bila kwa haramu huyo hupigwa mawe na ulama wamemwekea au sharia imeweka ugumu hadi ngumu kwa huyu mwenye kuoa kupigwa mawe mpaka kufa hunu ugumu umewekwa kwa malengo hunu ugumu umewekwa sababu mbili sababu ya kwanza kwa sababu yule ambaye kwamba ashatangulia kuoa huwa anajua uchungu wa kuvundiwa heshima washaujua kwa sababu ashafanya wivu na ashakaa na yule mwanamke aweza kumfanyia wivu sasa ndiyo akenda akimfanyia mke wa mtu kwa sababu huwa aelewa mke wangu akifanywa pia itakuwa uchungu kama hivi sasa yule madamu ashajua uchungu wa mwanamke ndio maana imewekwa adhabu ngumu kwa sababu ajua vile anavyohisi mwanamume mwenzake yule alomfanyia huwa anajua anahisi nini sababu yeye pia ashaingia kwenye bahari hiyo sababu ya pili ni kwamba yule ambaye kwamba alooa akakaa na mke akamjua akamzoea huwa mara nyingi ni vigumu kujizibia asende kutafuta mwingine yani mwanamume kabla ya kuoa aweza kujiziwia mwanamume kabla hajaoa aweza kujipurukusha akajiziwia lakini akija akiingia kwenye ndoa akaona ndoa mvipi hali kule ndani mvipi mara nyingi ni ngumu kujiziwia atataka na mwingine atataka na mwingine na hii ndo tabia na hata mwanamke fil ghalib ni hivyo hivyo alozoea kukaa na mume ni ngumu kukosa hadha mambo haya mambo ya kimaumbile wazi hayapingiki sasa ndo wamewekewa adhabu kali ya mawe ili akitamani kufanya uchafu akumbuke eh kuna mawe ile itamsaidia kukata kwa sababu ikiwa wewe ushazoea mwanamke ni ngumu kujishika na kutaka mwingine ndio maana sheria imekwekea adabu kali ili hata ukitamani mwingine ukumbuke eh mawe hapa yale mawe yatakuzundusha yatakutoa kwenye ghafla hii ndio hikma mbili ulama wanasema kwa sababu gani imewekwa adhabu kali kwa ambaye kwamba ashatangulia kuoa akizini kwa sababu ya kwanza ni kwamba anajua uchungu wa kufanywa vile utakuwa shaujua uchungu kwa sababu sasa ana wivu na mke sababu ya pili ni hiyo ni kwamba alozoea kukaa na mwanamke kwenye ndoa kisha <clears throat> huwa ngumu kwa sababu ashaona hali ya ndoa ni ipi mtu kama yule fil ghalib atataka na mwanamke mwingine atataka na mwingine hii ndo tabia mwanamume sasa ndo sheria ikamwambia owe wanne kwa sababu akiwa na mmoja alafu wengine wawe wa nje tu hawaowi hadhi fahisha na ndo tabia kiumbe kama angalikuwa hajaoa angalikuwa hana shida aweza kukata miaka akababaika ile kidogo lakini alongia ndani akaona hali ya nikah huyu ni ngumu kujishika ndio maana akaekewa adabu kali ili imsaidie kuacha kuacha makosa wataka kuoa mwingine nenda kaoe lakini sio mtu kufanya uchafu bilhali yeye ashawahi kuoa ndio maana ikawekwa adhabu ya mawe mpaka afe nani ثالثا فائده tatu وفيه حرص الإسلام على ستر المعايب hadithi yaonesha namna gani Uislamu ulivyo na hamu ya kustiri mambo ya aibu Uislamu una hamu sana wahimiza sana watu wastiri mambo ya aibu yasinushuliwe maana ni uchafu utakaoenezwa wa adamu intisharihi na kutoueneza uchafu ule had haithu umestiri vipi Uislamu umehimiza vipi haithu shaddada fi shahada ikaweka ugumu kwenye ushahidi yule mwenye kutangaza uchafu lazima alete mashahidi wanne tena waone kiungo ndani ya kiungo na hii ni ngumu sana kuona kwa hivyo imewekwa vikwazo namna hii kwa sababu ili mambo mabaya yasienee na baada ya hapo akashindwa akalemewa akachapwe mboko 80 kwa kutukana watu na kuchafu yote haya yamewekwa kwa ajili ya kustiri mambo ya aibu ya watu hata kama wamefanya kweli wewe wanasihi watubie wanasihi watubie warudi nyuma na waache uchafu ule rabian faida nne وفيه أن من أقر عند الحاكم على ارتكاب حد من الحدود وجب إقامته عليه yoyote aliyekiri mbele ya kadhi au kiongozi kwamba yeye amefanya dhambi la had akakiri basi ni lazima simamishiwe ni lazima atasimamishiwe kwa sababu tauba ni kule chini kabla hujafika kwa kadhi nenda katubia lakini ukifika kwa mahakama na kadhi lazima utasimamishiwa ile had katika hudud naam lidhalika mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hazzan manake Maiz alipofanya huu chafu radhiallahu an akatubia tu nyumbani akakaa nyumbani akatubia akastaghfir sasa alikuwa na rafiki yake aitwa Hazzan radhiallahu anhu akaenda akamshauri wanishauri vipi bwana mimi nimefanya hivi nishafaraga uchafu lakini natubia huyu ndo akamwambia ah, ah haitoshi wewe nenda kwa mtume akusafishe sasa huyu ndo alomtosa huyu sahaba mwenzake ndo alomtosa ndio mtume swalla sallam alipojua kwamba Maiz alimshauri Hazal na Hazal akamwambia nenda kwa mtume akusafishe alimwambia Hazal ya Hazal afala satartahu bithaubik si ungemstiri na nguo yako kamfinika nguo kwa nini ulimtuma kwangu kwa sababu ukifika kwa kadhi lazima utasimamishwa hadi hakuna kurudishwa kwa hivyo alikamlaumu sana yule rafiki yake kwa nini ulimsukuma kwangu na yeye akwambia atakutubia kwa hivyo hii Uislamu unataka satr na al-asl malengo sio kuua malengo ni wewe utubie usafishike lakini madamu kesi yake ishafika mbele lazima itekelezwe ile hadi sasa huwa ni hivyo kama ni masala ya tauba ni atubie kabla ya kufika kwa kadhi ya mwisho katika fawaid za hadith wafihi أن التوبة من الذنب وستر نفسه أولى من الإقرار وإقامة الحد يعني mtu akifanya dhambi la haji kutubia na kujuta akalia kwa mola wake akatubia ni bora kuliko kujipeleka mbele ya kadhi kusimamishwa haji lao mtu ameiba mathalan ame akazini akafanya liwat akafanya kufa madhambi ya hadi yote mathali yote bora ni akae kwake nyumbani ajistiri atubie kuliko kujipeleka mbele ya kadhi kusimamisha hadi watu wote wajue huyo alifanya nini tajifedhesha nafsi yake la yajuzu alaula kwa hivyo bora zaidi ni mtu akifanya dhambi la hadi lolote ni atubie yeye na Mola wake lakini akijipeleka kimbele mbele mpaka kwa kadhi sharia yake tasimamishwa hadi bila shaki kwa sababu isha kesi kwa kadhi khalas yajibu qadhi aihukumu naam ndio maana yake hizo ndizo baadhi za fawaid katika hiyo hadithi ya 39 sasa ni hadithi ya mwisho kwenye kitabu ambao itakuwa imetumalizia na kutufungia kitabu chetu hichi cha al-40 fi al-ahkam hadithi ya mwisho ya 40 عن عائشة رضي الله عنها amepokea na na Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha wardaha عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقيمتم محمد صلى الله عليه وسلم قال سيما لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا هاو كاتر مكون وميزي مبكى أجيبه ديناري روبون كوندليان بيلي ربع دينار كيوانغو تشمشو كوكاتر ني robo dinar kwenda juu kwa hivyo akiiba kuanzia robo eh, mbele ya robo nisf thuluthain wa ghairi dhalik akienda mbele huko hapo atakatwa lakini akiiba khumus akiiba sudus akiiba subu zote hakatwi kwa sababu haijafika rubu naam kiwango ni rubu dinar fasaida kuendelea mbele hapo ndipo atakatwa mkono asariq mwizi ni nani mwizi السارق هو الذي يأخذ مال غيره خفية ni yule anayeiba anaichukua anaichukua mali ya mwenzake kwa siri hakuruhusiwa hana idhn ukupewa idhini wachukua kwa siri siri mali ya mwenzako ukila wazi huyu huitwa mwizi tena akayachukua min hirzihi kwenye mahali panapohifadhiwa si kuokota barabarani vile ha, ile si kuiba aingie mahali avunde duka aingie chukue mathalan avunde sanduku atoe toe kitu mwenye kufanya hivyo kwa siri hajulikani nani aliyofanya huu huitwa mwizi kisheria huu huitwa mwizi sasa hadi yake nini hukatwa mkono mpaka kwenye kiwiko mpaka kwenye kiwiko yani mifsal hiki kiungo kinachopambanua baina kitanga cha mkono na um, pa, mkono yani hapa kwenye mahali pafungwa saa hapa mahali panapofungwa saa kiwiko ukatwa hapa ukatwe mkono wote pa kwenye kapwa huku ah. kaulu aliposema fi rubi dinar robo dinari ni ngapi dinari moja dinari moja ya dhahabu yatoshana na dirham kumi na mbili wakati wa mtume dinari moja ya dhahabu ukichenji utapata dirhamu kumi na mbili hiyo ni zamani lakini tukigeuza kwa hivyo rubu dinar kwanza rubu dinar itakuwa dirham nga 12 gawanya 4 nga tatu kwa hivyo ina maana dinari robo robo ya dinari ni dirhamu tatu hiyo ni kifedha kidirham twende kigramu kisasa na sisi ndo hutumia ziwango hizi sana za kisasa giramu ni kwamba dinari moja ya dhahabu dinari moja ya dhahabu kwa kipimo cha kisasa cha gramu ni gramu nne na robo dinari moja ya dhahabu ni gramu nne na robo sasa robo dinari si nzima robo ya dinar itakuwa nga gramu nga robo ya nne nga ni moja kwa hiyo itakuwa gramu moja robo ya robo nga thumni sio robo ya robo ni thumni kwa hivyo kisasa itakuwa rubu dinar kiwango cha kukatwa mwizi mkono ni mpaka aibe dhahabu kiwango cha gramu moja na thumni gramu moja na thumni kwa sababu e, robo ya gramu nne ni moja na robo ya robo ni thumni tuko pamoja pakapo kwa hivyo yoyote atakaye kuiba dhahabu kiwango cha gramu moja na sumni hiki ni kiwango cha kukatwa mkono saa hii gramu moja ya dhahabu waweza pata pesa ngapi Fikiria elfu sita takriban tufaradhia elfu sita hiyo gramu moja طيب robo ya dhahabu thumni ya dhahabu itakuwa ni ngapi thumni ya elfu sita ngapi mia saba na hamsini sio mia saba na hamsini kwa hivyo kwa pesa ya kisasa kwa sababu pesa yetu ilinganishwa na dhahabu pesa ya kisasa yetu atakaye kuiba alfu sita na mia na hamsini ameiba kiwango cha kukatwa mkono kuanzia alfu sita mia na hamsini kwenda juu sio maana thumni alfu sita na saba alfu sita mara divide nane ngapi si mia na hamsini alfu sita gawanya nane ndio tutoe thumni 750 eh طيب kwa hivyo atakaye kuiba pesa dhahabu kama ni dhahabu yenyewe ni pete tutaipima ile pete je ile pete imefika kiwango cha gramu moja na sumni kwenda juu ahla sana la si pete ameiba pesa tutaiziangalia zile pesa zimefika 6750 hapo zikifika tu hapa tayari ukatwa mkono kule nyuma kwenye dhura rubahia tulipiga hisabu makosa mimi niligawanya robo sikugawanya ile ile robo robo ya robo niliiacha ikawa sasa pesa ni nyingi nakumbuka kitu kama hivyo kwa hivyo ndo sasa nasahihisha sahihi kile kiwango nilikitaja kwenye dhura rubahia ni kikubwa sana maana kuna robo ya robo niliiacha nilisahau kuipiga hisabu nilifanya 1 gram moja na nusu au ghairi dhalik almuhim nimekuja kuangalia kwamba nilifanya hisabu makosa kule lakini saa hisabu ya sawa alikuwa nimeisahau rubu rubu manake ni gram wa rubu rubu ile rubu rubu nimeiacha siku hisabu ala kulli hal ni hivi hii niliyotoa leo ndo hisabu ya sawa kwa sababu gramu robo yake ni moja na robo ya robo ni thumne zikitanganywa ni gramu moja na thumni hii ya leo ndo tutaitegemea kama hisabu sahihi na ile niloitaja kwenye darasa ile sio ya makosa maana niliangalia nikaona kama nilizidisha kwenye kupiga zile hisabu nilipiga makosa lakini hisabu ya sawasawa ni hii ambao nawaambia leo hapa kwa hivyo yoyote aloiba kiatu mathalan tutakiangalia kile kiatu chafika thamani 6750 wala la aloiba nguo itafika thamani 6750 au la aloiba dhahabu yenyewe tutaipima ile pete au ile mkufu imefika gramu moja na sumni au la ikifika kwenda mbele hapo ndo kiwango kimefika cha kukatwa mkono wadhi ghairu wadhi lakini kwetu sisi hapa hakuna hukumu hii sasa kwa sababu hii daula si ya Kiislamu kwa hakuna ahkamu za Kiislamu hapa kwa hivyo sasa tu utamwambia kulipe mwenyewe kama utampeleka polisi afungo utaangalia kuangalia utaangalia akupe haki yako maana huwezi kumkata mkono sasa utashikwa wewe hii si daula islamia naam kwa hivyo hizi ni ahkam ziko kwenye daula islamia lao kama kiongozi wetu muislamu yafaa atabikisha hukumu kama hizi aloiba chini ya kiwango robo chini yake ngapi ni khumus chini yake tena ni sudus chini yake tena ni subu chini yake tena ni thumun aloiba ziwango zote hizo hakatwi mkono mpaka aibe rubu dinar kwenda mbele na rubu dinar ni hizo gramu moja na sumni au thumnia kiwango cha dhahabu tutatia thamani ya kipesa utajua atakatwa vipi wadhi ghairu atakatwa maka faida ya tatu ya mwisho al-aslu fil qat'i asli kwenye kukatwa mkono ni mkono gani maana Qur'ani haikubainisha ni mkono gani wa kukatwa Allah subhanahu wa ta'ala asema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma kateni mkono wake yani jinsul yad jinsi ya mkono kwa hivyo kilugha akikatwa kulia ni sawa akikatwa mkono wa kushoto ni sawa kwa sababu huwa itwa yad na huwa itwa yad kulingana na aya sasa lafzi ikiwa namna hii ni turudi kwenye sunna ya mtume tuangalie yeye alikata vipi ukirudi kwenye sunna utapata yeye sallallahu alaihi wasallam alikata mkono wa kuvuli au wa kulia alikata mkono wa yumna mkono wa kuvuli kwa hivyo na sisi tutakata mkono wa kuvuli sio kushoto lidhalika imekuja kwenye qiraa chingine cha Qur'ani qiraa cha Abdullah bin Mas'ud alikuwa akisoma nini akisoma hivi bin Mas'ud alikuwa akisoma wasariq wasariqatu faqta'u aymanahuma aliyetaja kabisa kwamba ni yamini faqta'u aymanahuma kateni mikono yao ya kuvuli kwa hivyo hii ndio as-sahih fi tafsiri al-aya atakaye kuiba mara ya kwanza tutamkata mkono wa kuvuli طيب akirudi akaiba mara pili ذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله kwamba lau akikatwa mkono wa kuvuli hakusikia akaendelea kujepa akaenda akajepa mara ya pili akashikwa atakatwa mguu wa kushoto atakatwa mguu wa kushoto yani min khilaf mguu wa kushoto atakatwa ule mkono na ukabiliana naye kwenye mguu ambao kuvuli unakabiliana na kushoto kwa sababu gani asema ulama hapa hakuna nas ni ijtihad kwa sababu asema akikatwa mkono wa kuvuli na guu la kushoto bado ataweza kutembea atatumia mkono mmoja na guu moja kuliko kumkata mikono miwili hataweza kutembea kabisa kwa sababu mtu mwenye mkono hivyo akiweka gongo hapa atashikilia atatembea nalo ndio hikma ya kukatwa mkono mguu wa kushoto kwa hivyo akirudia mara ya pili tutamkata guu la kushoto utamkuta hapo aweza kushikilia gongo na, na guu moja atakutembelea akirudi akiiba akijefa mara tatu adhahiri ni ngumu lakini tufaradhie tufaradhie hakusikia akaenda akajepa tena mara tatu atafanya nini khilaf kauli mbili kauli ya kwanza asema huachwa tu huachwa wa yuhbas akafungwa fungwa tu jela basi kabakia jela lakini akatwe tena kiungo kauli ya pili ambayo kwamba ikhtarahu Ahmad wa ghairu ni kwamba atakatwa la kuvuli si pale nikatwa la kushoto sasa atakatwa la kuvuli tena على كل حal ni masala khilafia ijtihadia lakini fil ghalib anayekatwa mara moja huwa ametosheka fil ghalib fil ghalib kwa sababu ashaona kasoro kwenye mwili kwa hivyo ala kulli hal mara nyingi anayekatwa mara moja huwa hatamani tena kufanya tendo hilo lakini lau tukadiria hakusikia atakatwa guu la kushoto baada ya kukatwa guu la kushoto خلاص na hii ni kauli ya Ali radhiallahu anhu asema hufungwa tu mahali akafungwa basi tumkate tena kwa sababu ile guu moja na mkono mmoja ngaa tumie kwa shughuli zake tusimfanye kiate kitandani wa hadha aqwa au aula bila shaka hii ni aula kwa hivyo baada ya kumkata guu la kushoto bora tukomee hapo tusimkate tena tumfunge tu mahali naam hadha aqrab min hayth samahatu sharia kulingana na usahali na يسر الإسلام وهي قول بورا زيدي نايند لقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إذا لبعض بعض فوائد بعض زمت كمليشيا كتاب شيتو شابيلي كماليزا أنباتون الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا ونية صادقا وعملا صالحا ويكتب هذه اللقاءات ويجعلها في ميزان حسنات الجميع إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين